No dobrá, takže jsme eh, v druhém listu korinským, eh, mluvili jsme o tom, pátá kapitola, a já nevím, či jsem to říkal, lebo ten problém tady je, ale na to si je zapotřebí zvyknout, hlavně mě, že každý pětkrát v týdnu, tak nevím kde, co jsem řekl, někde jsem něco řekl, někde ne. Ale pátá kapitola druhého listu korinským, a my jsme několikrát zdůrazňovali, proto je-li někdo v Kristu je novým stvořením, staré věci pominuli, hle, je tu e, všechno nové. O tomto jsme kázali pominulý zhromáždění, jednom jsme se tomu věnovali hodně. Ale já teď nevím, či jsem mluvil o tom, že hle, je nové stvoření. Já jsem mluvil, e, e, hlavný důraz kladl na to, že staré věci pominuli a víc nové. Mluvili jsme o tom, že měj vidění o nových věcech tak, že za něma jdeš a tým starým věcem, že se vzdáváš. Že jsme o tom mluvili. Ale víte, co je absolutně zajímavé na tomto verši, protože list Korinským je plný zjevení. List Korinským musí být takový, že v té době, o které Lenka mluvila, eh, aténské a korinské, muselo to slovo držet korintiany v boží moci, v božím království, tak tam musí být prostě uh, uh, zjevení, u kterého si Aténa utírá nos, když to prostě e, e, vidí a čte a když přemáhají to moudrosti Boží e, lidé v Korintu žijící v Aténách to, v čem se narodili. A co je tam extrémně důležité a zajímavé, že je tam napsané, ak je někdo v Kristu Ježíši, tak je novým stvořením Eh, není tam napsané, že ak je někdo v Kristu Ježíši, tak je tak změněný, že je jako nový, anebo tak změněný, že je to vlastně někdo úplně jiný. Eh, nejde o změnu, ale jde o stvoření. Proč? Protože ak je někdo v Kristu, tak eh, to je apoštol Pavel, který mluví o tom, že v Kristu, a toto řekl mimochodem v Aténách, že v něm jsme, žijeme, pohybujeme se. A byli, všechno bylo stvořeno skrze Krista a pro Krista. Celý vesmír, celý svět. A v něm jsme i my. Lidé jsou v něm, jakože ve vesmíru, ale nejsou v něm, jako v Kristu, že ho přijali. Ale když ho přijali, když jsme my uvěřili v Ježíše Krista a jsme v něm, tak Bible říká, že nejsme jenom zachráněni, protože ak člověk vychází z toho, Eh, že já v Kristu jsem jiný a zachráněný, tak to strašně posiluje, že jsem to ten starý já, jen už nejsem zatracen, ale už jsem spasen. Amen? Jsem to sta- ten starý já a teď Kristus mě mění, ale evangelium nám podává úplně jiné svědectví a chce v nás vybudovat úplně jinou mysl. To znamená, že ta změna Jinak mimochodem, eh, eh, pokud ty sekvence moudrosti a objevů, duchovné moudrosti řekové objevili, a pokud vědí, že v tom procesu poznání Boha je aj metanoja, eh, změna mysle, tak samozřejmě, že svatý duch se neštítí používat, prostě napsat zjevení boží v řeckém jazyku a používat ty pojmy, kterými operovali řekové. To znamená, že Eh, eh, svatý duch, když viděl, co řekové na svět přinesli, musel přijmout tu výzvu a musel jejich jazykem začít vysvětlovat prostě světu, jak to je v skutečnosti a co, eh, čeho součástí je ta metanoja, ta změna mysle. A my se máme změnit, ale my se máme změnit tak, jak se Eh, ne, že mění, polepšuje zlý člověk k lepšímu, ale my se máme měnit tak, jako když se vyvíjí dítě v lůně matky, proto, eh, anebo když roste, eh, nebylo a je. Proč? Protože je napsané, a je někdo v Kristu Ježíši, je novým stvořením, teda Bible nám podává, teď to přijde, teď to už přijde, jo, ta, ta, to zjevení, ta věta, Eh, Bible nám podává znamení, zjevení, že jsme novým stvořením, že Bůh nás stvořil na novo. Jsme stvoření, to znamená, že ak jsme v Kristu, tak nás Bůh na novo stvořil. Nejsme proměnění a ten starý se ne, ne, nepromění na nového, ale ten starý je, má být spolu s Kristem ukřižován a žijeme v těle. Apoštol Pavel říká, že a to, co teď žijí v těle, ve víře Syna Božího žijí, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. O tom jsme taky kázali, že? Minulý zhromaždění, že uh, uh, a žijí už ne já, ale žije ve mně Kristus. To znamená, že ve mně, v těle, v těle, které jde proti Bohu, protože říká, že tělo jde proti duchu. Já jsem, já jsem včera uh, v Nitre vysvětloval, že nikdy člověk nedostane takovou, takovou prostě ránu, takový dotyk od svatého ducha, že by jeho tělo prostě tak se proměnilo duchovně, tak zduchovnělo, že by předběhlo ducha a prostě tebe by takhle prostě ruky po Biblii vyskakovaly, e, e, by si, by si e, vystrkoval ruce po Biblii, oči by ti prostě furt do čtení Božího slova tahalo, ústa do modlitby, že, že by tě to prostě tělo samo odtahovalo od, od eh, všeho, všeho ostatného a ty by si eh, řekl, že já v duchu za mým tělem nestíhám, jaké je duchovné, jak chce prostě, já už by jsem si tak rád odpočal, prostě eh, oddychnul, tak by jsem se normálně pobavil, normálně nemůžu, furt musím prostě duchovně přemýšlet, má nutí tělo, furt musím číst Bibli, prostě ru, nekontrolovaně, prostě mě nutí tělo číst Bibli, Eh, přemýšlet, mluvit, modlit se. <laughs> to se nikdy nestane, to je můj výmysl. Tělo žádá vždy proti duchu, to znamená, že jakoukoliv pecku dostane člověk od svatého ducha, tak eh, eh, takovou, tak, takovou ránu, že, že že e, například člověk řekne, budu se soustředit a teď prostě v pustu budu hledat pána, co ty na, na to tělo a tělo, tak jo, tak super, to jsem a já nad, e, e, nadšeno, prostě tak si odpočinu, nebudu muset trávit, hned to oznámím žaludku, budeme úplně v pohodě s tebou, budeme tě podporovat, e, víš co, budeme, jo, zrychlíme metabolismus, budeme ti tuky dvakrát rychleji rozpouštět, aby ti to prostě pálilo, víš, ty se budeš prostě postit, ty v duch budeš hledat pána a já tělo ti pomůžu, já zhubnu, a mě to pomůže, prostě spálím ty tuky, dám ti tu energii, aby si mohl přemýšlet, já jsem tvůj přítel, kamarád, high five. A když se budou ptát, odkud bereš tu sílu, tak to prostě budou překvapení, že jak moje tělo zduchovnělo. Mm-mm. Mm-mm. Jakkoliv silně tě svatý duch naplní a ty chceš takhle hledat pána, tak tělo ti řekne eh, to, co zpívá Jožuráš. Moje tělo, no, si so mnou robit, čo chce, to eh, nie, to už prostě trochu síly máme v sebe, ale čo by chcelo si robiť? Ono by stále jedlo, <laughs> pilo a ještě další věci dělalo. Spálo, milovalo, tam zpívá, nevím co. Že? Přišel na to. To znamená, že chceš být duchovný a tělo, tělo anebo se postíš a tělo ti neřekne, že to je fantazie. Ne, ne, nejdřív, nejdřív, jsem, nejdřív jsem bylo v šoku, ale teď se mi to prostě líbí. A můžeš jakýkoliv duchovný, perfektní věci prožívat. Jo? To znamená, ta síla jde z ducha eh, do těla, přemáhající. To znamená, když je duch silnější. A evangelium nám to zjevuje, že prostě bez ducha bez ducha jsme hotoví. Prostě naše, na, na, na, eh, eh, naše tělo například eh, nás nutí dělat pod obraz Boží věci, pod míru naší inteligence. Normálně se divíš, že říkáš si, že je toto možný, já tak morálně inteligentní člověk. Jo? nikdo mě nepokouší. Satan ani nevím, kde je. Jo? <laughs> Démoni, kde jsou, co se děje, prostě silně si uvědomují, jo, v duchu, že, že toto ne, tímto směrem ne, co se děje. A tělo mlčí, jako kdyby tu nebylo. Hele, doufám, že si mě nevšimne. Už si mě všimnul xkrát, bude super, bude super, když z tohoto, co, co, co chci skrze něho udělat, když z toho obviní satana, ale hlavně ať to udělá, hlavně ať to udělá a potom ať před Bohem brečí a zlobí se na satana. <laughs> Ale Bible, se zvente si dvě tušky. Jednu satanskou, černou, <laughs> jednu červenou, tělesnou. A vyznačte boj s tělem v Biblii a e, černou se satanem. A uvidíte, že eh, eh, černá vás bude mrzet, že jste si ji koupili, <laughs> že špatná, špatná investice a červenou fixu vy, vypíšete. Taký problém je s tělem. A Bible nám doporučuje, že tělo je zapotřebí tu sílu přesvědčující. Jo? Na, na tělo není zapotřebí jít s kytkou, jako s řebíkem, s klinčekem, jo? anebo s gladiolem, že tělo, že posílám tě na dovolenou, eh, ale s hřeby, jo, a s kladivem. A ještě předtím, jak ho jdete křižovat, tak aby se vám dobře křižoval, dám vám návod na ukřižovaný těla. Nemůžeš prostě se přetlačovat s rukou, s tím kladivem a držet mu tu ruku na tom kříži a tím hřeben zabíjet. Musíš to tělo nejdřív kytnout <laughs> po hlavě pořádně tím kladivem a potom se ti ty ruky křižujou a nohy prostě. Le, lehčej se ti přibije na kříž potom to tělo, když ho trochu prostě kýdneš tým uh, uh, uh, kladivem Božího slova, lebo Bible říká, že Boží slovo je <laughs> kladivo. Amen? Aleluja. Chápete? <laughs> Kdyby si da, stačila by gumová palička, <laughs> jo? Já bych byl tak rád, mě by se tak ulevilo, kdyby to prostě praktizovala poštobále v církvi jako gumenou paličkou, že kdyby byl někdo hodně tělesný, je, že prostě <laughs> jednu dostal. A potom jsme ho týden pozorovali, že, že jak je na tom. A podle mě by byl takový malátnější <laughs> Já si myslím, že je to duchovný odkaz tohle. <laughs> Ale je zvláštní <laughs> kvůli tomu, že je na tělo zaměřený. Takže vidíte to, že, že by se mu chtělo méně řešit, že? A a kým by jsem já chytil ten cit, možno by ho už nebylo zapotřebí ani křižovat. Jo? Jaj. Takže tělo žádá proti duchu. A poštol Pavel říká, to, co teď žiju v těle, ve víře Syna Božího žijí. A i o tom jsme asi mluvili, vnitře určitě včera, že ve víře, to neznamená, že žijeme ve víře Syna Božího, tam není ve víře v Syna Božího, ale ve víře Syna Božího, čiže v jeho víře. My žijeme jeho vírou. My žijeme tím, či, čemu věřil Ježíš. Ježíš věřil tomu, že my ho budeme následovat. Ježíš věřil tomu, že my budeme nést jeho slávu. Ježíš věřil tomu, a to je hlavné, o čem píše, o smíření jsem tady mluvil, e, ve čtvrtek mluvil nebo nemluvil? Jo, o službě smíření? mluvil jsem o tom, že je tam napsané, že Bůh smířil eh, eh, sám ze sebou eh, nás v Kristu. To znamená, že mluvili jsme o tom, že Ježíš přišel proto, aby Bůh si smířil, aby smíření s náma vykonal tak, že se smířil sám ze sebou v Kristu Ježíši Eh, tak, aby my jsme mohli být smířeni eh, s ním. Přesně ta formulace je, eh, hasiči asi mají zásah nějaký. Pět osmnáct. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám ze sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Amen? To znamená, že když Ježíš tady byl, tak smířil celé lidstvo v sobě, e, samém, e, skrze Krista, bez toho, že by se nás ptal. A já jsem mluvil o tom, víte, proč to udělal? Lebo eh, my jsme nesmířitelní. To znamená, že Bůh v historii přišel na to, že on se s člověkem nedohodne. Nedohodne. Nedohodne. Tam vedle takhle kouknul asi dušní čarou o nějakých eh, ani možno ne tisíc kilometrů od Jeruzalema a tam už Platón vymýšlel svoje věci a věděl, že prostě se nedohodnou spolu. Že člověk, že je konflikt tak silný, že se nesmíří spolu. Eh, eh, ale v Kristu Ježíši smířil Bůh celé lidstvo sám v sobě a teď, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak se uvolnila tahle moc smíření skrze svatého ducha. A poslouchejte, uvolnilo se, eh, když se lidé jdou smířit, tak častokrát se pragmaticky smíří z nějakého donucení, z důvodu, že musí, že jim něco hrozí Eh, že jim hrozí nějaký postih, že jim hrozí nějaká škoda finanční, že jim hrozí nějaká hamba, že jim hrozí, že něco nepůjde, no už tak se smíří. Smíří se pro peníze, smíří se pro prospěch eh, eh, kvůli něčemu, smíří se, aby mohli mít sex, smíří se, aby mohli mít prostě výhody, peníze, Eh, eh, něco tím sledují, že jsou donuceni nějakou, něco za něco více se smířit, ale to není smíření z, z lásky, ze, ze zjevení, ale eh, je jeden způsob, kdy se člověk smíří s Bohem proto, protože, protože ho taká láska dotkne, že prostě všechno to, kvůli čemu nebyl smířen, to je v našem případě ta spoura hřích vůči Bohu, nedokáže dále oproti té osobě toto mít, lebo je přemožen jeho láskou. Čiže je totálně odzbrojen. A toto bez Krista, který by přišel v těle, Bůh nedokázal s člověkem, tak byl člověk zatvrzelý, zarputilý. A když Ježíš vykonal to dílo na zemi, které vykonal, a když na kříži řekl, je dokonáno, tak e, e, řekl, že jděte do celého světa, a už se to děje 21 století, a každému až do konce světa jsem s vámi. To znamená, že až do konce světa bude přítomná láska Kristova eh, v, v, v atmosféře, když se začne kázat Boží slovo, když někdo slouží službou smíření. A Bible říká, že když jsme přijali svatého ducha, tak poslouchejte, to je nej, nejzávažnější věc, že my máme službu smíření. Teda, eh, když budeme mít eh, služebníky a máme službu v církvi, tak to je všechno podporná služba. Pastor a kazatel je podporná služba chválič tomu, aby došlo mezi lidma a Bohem ke smíření. Ne jenom k záchraně od hříchu, k spasení, to znamená, že nejenom, aby lidé byli spaseni, aby měli zajištěný eh, na, do budoucnosti na věčnost, aby byli zajištěni. Křesťanství to není jako takový pojištění, že, že nemáš eh, nic s pojišťovnou, jen tam prostě eh, po, po, pošleš domluvenou částku, aby potom, když dovrší se čas, tak si z toho dostal to, kvůli čemu si spoříš, to je, eh, křesťanství není takové náboženství, že eh, eh, potřebuje člověk evangelium, dobrou zprávu, aby vyznal Krista, aby potom, když odejde ze světa, aby měl zabezpečený věčný život, ale pro dvě věci, anebo tři. Aby jsme oslavili Krista naším životem, aby jsme žili pro něho, aby jsme Bohu dělali, dělali radost a on aby ji v nás sdílel, a aby jsme nesli službu smíření. To znamená, aby skrze náš život se další lidi s Bohem smířili. A, aby, a toto je možné jenom skrze Kristovu lásku, která byla uvolněna jeho dílem. A když apoštol Pavel říká, že a to, co teď v těle žijí, žijí ve víře Syna Božího. Jinými slovy řekl, v mém hříšném těle, o kterém prostě Pavel velice nevybíravě mluvil, prostě uh, velice, velice, velice tvrdě, velice hanlivě a velice nepřátelsky a velice uh, střízlivě duchovně mluvil o svém, tě, o svém těle a fyzicky, co se týče starostlivosti o zákonitosti, aby fungovalo, mluvil, že je chrámem svatého ducha. Ale duchovně, co se týče tomu, že tělo žádá proti duchu, mluvil, že ho chce prostě zbít, ukřižovat, dobit, zničit, E, totálně zapřít a říkat, to, co teď žiju v těle, v božím chrámu, tak žiju ve víře Syna Božího, to znamená, že žiju e, v, to, v tom stavu, kterému věřil Ježíš. A Ježíš věřil tomu stavu, že my poneseme službu smíření. A po, poslouchejte, toto se nedá oklamat, toto se nedá na, nahnat známostí, to se ne, toto se nedá nahnat uh, uh, hodinami na ulici evangelizovaním. Protože pokud v tobě není prostě e, něco, co směřuje člověka s Bohem, a to je láska Boží, to znamená, že to je takový projev, to láska Boží není, že se na někoho usmíváš, e, že mu trpělivě vysvětluješ, co Ježíš pro něho udělal. Z úsměvu ani z toho se neobrátí. Obrátí se z toho, když duchovně jeho mrtvého ducha se dotkne duch svatý v tobě, který je to porcí, to dávkou smíření kdy ten člověk prostě je obživné, kdy ten člověk přestane se bouřit vůči Bohu, kdy prostě je ochoten, eh, eh, ne že se změnit, ale je ochoten opustit sebe všechno. Jo? Eh, ne navenek životní styl, ale sebe samého své tělo. A kdy, je, kdy chce, aby se naplnilo to, že je stvořen. A poslouchejte, potom, potom, a já, strašně chci zdůraznit ten rozdíl mezi tělesným a duchovným. Když toto člověk pochopí, že začátek je, že mě vykoupil Kristus, to je začátek Evangelia, to se stalo a teď, co chce Bůh ode mě, aby jsem nesl, nesl službu smíření. Aby prostě já jsem, můj život působil mezi lidma a Bohem smíření. Aby jsem nasledoval Krista, lebo on smířil lidi s Bohem. On je prostředníkem. A já jsem prostředníkem mezi lidma a Bohem tehdy, kdy žiju už ne já, ale žije ve mně Kristus. A dě, ten je ten jistý včera, dnes i na věky. A dělá to teď skrze mě, že? Skrze svatého ducha. A e, smířuje lidi s Bohem, to je jedna věc. A teď je tam jedna obrovská zložka, že ak lidé na druhé lidi dávají, že mě Bůh změnil, i tebe změní, moje okolnosti Bůh změnil, i tvoje změní, to je jiné, jako co říká Pavel, že ak je někdo v Kristu, je novým stvořením. To znamená světonázor eh, tvé, mojej budoucnosti. Podívejte se, to, co my chceme od Boha do budoucna, to Bůh neudělá tak, že změní věci, to Bůh udělá tak, že je stvoří. Že je stvoří. A žel, když je člověk tělesný, tak se modlí, může slova úplně správně používat, jenom se víte, jak modlí k Bohu, že Bože, však to by se ma já za určitých okolností dokázal, anebo někdo, kdyby takhle změnil věci, nemohl by si to ty změnit? a přesvědčují Boha, že aby věci jakože pozměnil, aby, aby ho naklonili, že, že změň věci v můj prospěch, aj to Bůh dokáže, ale podstata je, že on chce tvořit věci. A Bible říká, že, uh, že to je jedna lidská moudrost a dru, dru, druhá je, že jak je tělesný, tak tělo mu dává životní zkušenost, že ano, ano, ano, některé věci se změní, ale v podstatě se měníš tak, že stárneš a odcházíš. To je, to je e, e, to, co žiješ, kam jdeš a postupně člověk z těla s tímto vědomím prostě nahlíží i na Boha a e, jedinou změnu, pozměnění, které prostě v životě čeká, je, že trošku to tělo pozmění. Ale my jsme nebyli pozměněni, naše staré hříšné tělo, my sme byli stvořeni, Ak je někdo v Kristovi, je novým stvořením a všechny staré věci pominuli a jsou tu všechny nové. A e, pokud, pokud e, já vím, že jsem byl stvořen, pokud mě Bůh stvořil, ne jako člověka lidstvo, ale v Kristu Ježíši mě stvořil, to je jiné, v druhom Adamovi. To je úplně jiný život, jiná kvalita života, to je jiný zdroj života, to je jiný styl života a to je jiný cíl života. A do tohoto stvořeného života začne Bůh tvořit další věci nebo povolávat, které nejsou, aby byly. To znamená, když Bůh stvoří, tak si neopáše se nějakou, nějakou zástěrou a neřekne, teď mě nechte soustředit se, jdu tvořit, ale Bůh, když tvoří, tak slovem povolává věci, oni nejsou, ale On je povolává, protože počítá s tím, že slovo má takovou moc, poslouchej dobře, slovo má takovou moc, že věci, které nejsou, tím, že jim řekne, aby byli, tak oni prostě jsou. On eh, eh, je nejdřív dílně nestvoří rukama a potom slovem povolá, že no pojďte ale on bez rukou, bez toho, že by je v dílně tvořil, on je jenom slovem povolává, říká a je. Takový je Bůh, taková energie, moc je v něm, v jeho slovu a e, ze temnoty se zaskvělo světlo, to znamená, že Eh, když se káže evangelium, víte, co se stane? Jeden člověk má temné srdce, má různé myšlenky, jo? Lidé tělesně s ním se dohadují, mluví, teď oni mu vyprávají jeho zkušenost, jo, a moje babička mala Bibli takovou koženou, takové okovy měla, prostě eh, na Bibli do kostela stále chodila, jo, jo, já mám takový, takový zážitek, takový. A jeden člověk který nese světlo Ježíše, jsme světlem a solí nese e, svatého ducha, nese službu smíření, tak s člověkem o Kristu. Teď má o mnoho větší komfort, lebo na, nereaguje na, jeho, na toho člověka co všechno říká a jenom svatý duch e, jenom tolik načítává, z něho, aby mohl prostě Eh, svědčit o Kristu tak, aby eh, světlo z nebe zazářilo v temnotě srdce. A když světlo z nebe, semeno Božího slova padne do srdce člověka a tam zazáří světlo, tak se člověk prostě probudí, ocitne, obživne, je stvořen a procitne jako Adam, když vdýchnul do něho dech života Bůh, otevřel oči a prostě zrazu si uvědomil, že je a teď věděl, že ten impuls přišel od té osoby, od Boha před ním, že je. A toto, toto samé, to znamená, že naše stvoření se strašně podobá eh, tomu, jak stvořil Adama v Kristu Ježíši. V Kristu Ježíši. To naše stvoření, které potom uh, uh, uh, reprodukovalo se od Adama, to je prostě tělesné stvoření, to je život v těle, ale život v duchu, čiže Adam byl stvořen impulzem z ducha, obživlo jeho tělo. A potom zemřel v duchu a rodil se jenom v těle a i my jsme se tak narodili. To znamená, nejdřív jsme se e, narodili, narodili v těle a potom skrze Krista náš mrtvý duch může být obživený tak, že z temnoty se zaskví světlo a Bůh to vložil do nás, stvořil. Čiže e, Apoštol Pavel říká, není to z nás, aby se nikdo nechválil. A pokud Bůh věděl toto vložit, pokud si to uvědomíme, že v 21. století jsou lidé, pro kterých je atraktivní Ježíšův styl životný. Jich to táhne a nevědí, co to je. Jich to táhne navzdory ateizmu, navzdory předsudkům, jak Ježíš vypadá na kříži, e, e, na, na malbách, na obrazech, naproti tomu, jak mnisi, kněží e, představují, že co to je vlastně život, tak když kázatel začne kázat Boží slovo a když eh, eh, jeden člověk je stvořením od Boha, tak ho to táhne, on neví ani, ani eh, co, kdo ho táhne, k jakému životnímu stylu a ten největší drive, tah má Eh, život eh, eh, Kristův, protože Ježíš žil jeden prostě fantastický život, jeden úžasný život. Byl to jeden, jeden absolutně neomezený, svobodný, silný boží muž, který prostě smířil lidstvo s Bohem. Bůh se člověkem stal a Bůh v těle chodil. To znamená, že, že, že, že uh, my sice jsme potomkami řeku, jo, ale prostě my ani tu filozofii řeckou nevíme. Čiže když my řekneme, Bůh se člověkem stál, kdyby tu byli typický řecký filozofové, tak by se nadzvedli ze židle, protože oni věděli, co to je dávat člověku božskou úctu. A přišel Pavel a říká, tak tady můžete. Tady skutečně můžete a my prostě úplně žijeme v takových one, že na jedné straně uh, eh, uh, eh, eh, by, by, bylo vynesením lidského rozumu v Řecku úplně od Boha otrhnutý člověk, a už když byl úplně od Boha otrhnutý člověk, tak potom tomu člověku bylo vštěpováno, vbíjeno, že, že nemůže člověka uctívat jako Boha anebo že může uctívat ho jako Boha, ale nemůže si myslet o něm, že je Bůh. A tak prostě eh, člověk má uctívat jako Boha člověka Ježíše Krista. Amen? A Satan udělal to, že člověk Boha neuctívá, lebo ho řeckou filozofii otrhnul od Boha. Potom uh, uh, ho nechal v modlářstve, aby božský člověka uctíval aby uh, uctíval jeho schopnosti, jeho slávu, celebrity, ale zároveň, aby eh, popřel to, že ty lidé jsou bohové. A toto řekové nedělali. Ty, když uctívali nějakého člověka, tak prostě ho měli za boha. A to, tomu řekovi, kdybyste prostě řekli, to znamená, že od roku 23 do 33 Alexandrova života Eh, víte, víte o, o, eh, co, co byla nejdůležitější eh, meditace jeho blízkých lidí kolem něho? Hefajstona a, da, dalších? Že či můžou uctívat Alexandra za života nebo ne. Čiže nejdřív řešili to, že, že či, je, či je Bůh nebo ne, to prostě došli k tomu, že Bůh je, ale měli svůj řecký pořádek u toho, jak uctívali bohy a či ho můžou uctívat, eh, chápete, s tou moudrostí, s těmi technologiemi, s tou sílou, ze vším tím, čím oplývali na světě, tak toto úplně vážně řešili a dospěli, dospěli k tomu někteří a hádali se, lebo někteří říkali, že, že jo, je Bůh, ale že to nikdy svět toto neviděl, aby ho uctívali. Říká, to, eh, to, eh, eh, to bylo 300 let před řeckými císa, římskými císaři. A římským císařům už normálně nosili bivoli, bíky, už obětovali, už prostě nemuseli být takoví kabrňáci v tom, že jako Alexandr Velký, protože on dělal takové skutky, že, že prostě kolem všichni něho byli, byli totálně hotoví a jedna polovica eh, říká, že uctívají, lebo po, poslouchejte, to bylo totálně světové politické rozhodnutí. Kdyby řekli, že jo, tak na celém světě, ve všech Alexandrii okamžitě obětují Alexandrovi, stavějí chrámy a, a všechno. To nebylo, že stanu se prostě dva opilci, oni byli v stanu, oni byli opilí, Eh, jen s tím rozdílem, že ne, že o nich nikto nevěděl, ale vládli celému světu a, a dohodovali se o tom, že jak to bude. Chápete? Ta, bylo to všechno tak uděláno, že Satan byl Aténě pod nohami, jo, nikdo si to tak moc nevšímal a nikdo neví, že hlavně, kdo to celé řídil, byl ten had pod, pod uh, těma nohami. A uh, takhle, takhle si úplně legraci Satan z lidí dělal, že Apollo například ten je ten, který přemohl hada, pitona. Jo? A v podstatě se Satan eh, projevuje v takých poraženeckých polohách, a e, dělá si z lidí legraci, z řeku si dělá legraci, že on je pod jejich nohama poražený a přitom je totálně e, řídil a držel od Boha. Pak přišel Pavel do Korintu a řekl, že ak je někdo v Kristovi, je novým stvořením. Všechny staré věci pominuli, jsou nové. A ak si v Kristu Ježíši, ak Bůh e, zaslal do tebe Boží slovo e, a zmiloval se na tebou, tak má s námi normální osud Eh, velký, slávný, úžasný, to znamená, že chce vložit do našich životů budoucnost. Například už prorokuje, starí proroci říkali, že já mám budoucnost pro tebe. Já mám skvělou, fantastickou budoucnost. A čím více uctívá eh, člověk Boha Ježíše Krista, člověka, chápete? Eh, eh, to znamená, Bůh, když viděl tu lidskou slabost a to, kam to Satan chce dospět, aby lidé uctívali člověka, aby se zvrhl člověk sám v sobě, tak předtím, jak, jak eh, se to satanovi povedlo a nadspal se do člověka, do Antikrista, le, chápete, to je mezi Bohem a satanem je to jako mezi dvěma automobilkami, která jedna nikdy na to nepřijde ak nepřijde na to ta druhá a když ta druhá na to přijde, tak ta, která by nikdy na to nepřišla, tak to začne vyrábět až o 20 let anebo, a, a všechno je to v takové podivné formě. To znamená, že když zvrátil Satan člověka, tak e, a plánoval to, že člověk se zvrhne sám v sobě, bude uctívat samého sebe, tak Bůh připravil, aby uctíval v člověku skutečného Boha, Mesiáše e, Krista a předtím, jak se Satan eh, eh, nechal uctívat tak, že on měl jenom takovou technologii, že ukáže Bohu, že člověk uctívá samé, samého seba a eh, předtím, těsně jak se mu to povedlo, tak Ježíš přišel v lidském těle a čekal na lidi, že než jich navede k tomu, ale že jim to dojde, dostanou zjevení, že teda budou uctívat člověka, ale ne, který připravil Satan, ale kterého připravil Bůh, že dostanou to zjevení. My jsme to dostali, my uctíváme člověka, ale jediného, který je Boží syn, který eh, Bůh v těle přišel. Když to Satan viděl, tak začal uh, uh, vyrábět tu dáci svoji, to znamená, že antikrista. Jo? Chápeš? Začal, za, začal přesto, si, se podíval a řekl, s církví to budu nějak bojovat a celému světu, prostě celý svět je aj tak v temnotě leží, aj tak to neví, to znamená, že aj bez ohledu na to, a ještě se nechám inspirovat, že? Kristem se nechám inspirovat, bude to antikrist, bude to sice později, lebo mě předběhl tento je nazarecký, ale Uh, uh, uh, kým, kým on něco vymyslel, tak už lidé uctívají Nazareckého. Haleluja. A si dal cez z Platona na tom hodně záležet v tom Řecku. Ty, ty prostě uh, byli cvičení, šlechtění, prostě uh, tam, tam se vám děli věci. Ale uh, v Nazaretu se narodil jeden tesař za zvláštních okolností, vyrostl a pak přišel do Jordánu k bratranci svému, to vám nejdu říkat, když popas ve vodě byli takhle oproti sebe Jan Křtitel a Ježíš. Znáte ten příběh. Jak, jak, jak měli největší pře, pře v životě, jako měl Jan Křtitel s Ježíšem, byla, že či ho teda pokřtí nebo, nebo uh, ne. A uh, uh, to zjevení, mega zjevení, které Jan Křtitel měl, že já nejsem hoden ani ti boty rozvázat a myslel to úplně vážně, měl totálně mega zjevení o Kristu a Ježíš ho překvapil a říká, já ne pokřtí mě, ty mě pokřtí. Že Jan Křtitel řekl, já jsem v Jordánu Ježíše samotného pokřtil. Křtím tě v otcové jméno. A v tvoje jméno tě křtím, sám do sebe tě křtím a moje ruky se ti dotýkají. Ve svatého ducha tě, eh, tě křtím. A, a Ježíš stojí a říká, že ve jménu oce máme to domluveno. Do mého jména souhlasím sám ze sebou. Do svatého ducha budeš vidět, Ponož mě. Hm. <laughs> A hned v podobě holubice, jako holubice zestoupil svatý duch. A víte, jak holubice zestupuje? Přesně jak holubice, jen větší křídla, jo? Vf, vf. To třepotání na hladině prostě vody, jak, jak vláli Janovi, jak ho, jak, jak, jak ho kejvalo v tom Jordánu, jo? když uh, sestupoval svatý duch a Ježíš stál a vů, ty vlasy mu uh, uh, uh, vály a Jan viděl, že prostě uh, takovým obrazem, jako když holubice někde zestupuje, tak na celou betabárou zestupoval prostě svatý duch. Prostě ono vírilo, vírilo, písek všude kolem prostě. V Jerichu se palmy otřásaly, takhle prostě kejvalo jako palmy pod hurikánem, když se stopil uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, svatý duch. Jo, římským vojákům ty červený chocholy na těch helmách, prostě, jak to tam neměli dobře upevněno, tak jim to prostě ten vítr vytrhával prostě ven, byli jako kohouti vypelichaný s těmi kopiemi. Oh, říkáš si, to je super, to je super tohle, to je lepší, jako se na nějaký historický film dívat. <laughs> Já mám tak rád tyto biblické filmy, haleluja. <laughs> No, já bych byl dobrý režisér, si myslím. Potřeboval bych jsem veliký budget <laughs> eh, eh, eh, na ten velký film oznámil by jsem, oznámil by se, a e, kdyby chtěli ode mě producenti, že co to bude, tak prostě muselo tam by, by být, že to bude prostě e, dráma s komedií prostě dohromady, jo? A že musí být vnímavý divák, aby prostě věděl, že co patří k drámě, lebo, lebo lidé, nábožní lidé to nemají e, rádi. Prostě tu sílu, která přišla na svatého ducha říkají, že a to, to prostě s tím, jak svatý duch sestoupil v té síle, to je dobrý, jakože tu hladinu to by jsem nechal jako třást, a aj ty víry, ten písek, ještě by jsem tam klidně nechal aj takovou skálu prasknout, ale tým vojákům prostě by jsem asi nepelichal ty helmy. <laughs> Někdo citlivější povahy by si to mohl vysvětlit, že, že si dělám srandu z uh, legrace ze svat. Tak to převráceně. On, a já bych jsem řekl, a já bych jsem to nechal pelichat. Já bych jsem dvom nechal, že ten vítr aj tu helmu mu strhlo z hlavy a tím trošku se tím one... <laughs> Eh? Ať je tam trošku aj hororu, jo? <laughs> jo? Jak mu tu helmu, svatý duch, ta, ta síla strhla z hlavy a jak ho to škrtilo. <laughs> jo? A ten vítr do toho plembáku, jak ho tahal po poušti, jo? <laughs> Asi... a tě naplní svatý duch, alebo aspoň se trochu zasměješ, ne? Já bych byl nerad, aby se ti uvařila hlava 1. září roku 2019. Toto byla odbočka. A tam do ty betabáry to tam táhne k Jordánu, jo? <laughs> Co na to, Davide, říkáš? Eh, eh, eh, Vy máte v škole tu ten předmět, jak se odborně říká o kázání. Home, homelitika? No, no, výklad o ten, one, no, jak, jak, jak se má odozdávat prostě Boží slovo. Ho, ho, Homile, homiletika, ne homelitika, homiletika. Ho. Se mi to nezdá nějak homiletika. Ale tak nějak podobně. Tak, tak uh, uh, uh, jako není to v Biblii, tak nebudeme to prostě, ne, to, uh, uh, uh, nebudeme se toho držet, že výklad bude takový, ale římský vojáci v Biblii jsou. Chocholi měli. Jo? <laughs> Jericho je na svém místě, Betabara je na svém místě, Jordan dodnes teče, no jenom tak trošku prostě jako slzí, ale prostě je tam, jo? Ale to s tými palmami v tom Jerichu, to jsem vystihnul, ne? To je dobrý, ne? Ro, uh, uh, rozumíš, tam, jak by byl ten přestřih na Jericho a ty palmy, jak v tom větru se prostě kymácejí, jo, tak dole by bylo, jako když strojem píšeš, že Jericho rok 32 po Kristu a víš, takhle by to tam naskákalo, Jericho 32 pro Kristu. A, a, ta scéna by byla celá jak, jak trese tými palmami a ty, tebe napadá u obrazovky, s, s, s, snad tu palmu vy, vytrhne a teď by jedna vytrhla a rovno do kamery. pff, rozumíš? A ty... To nemůže být svatý duch, protože Protože když svatý duch, tak to prostě <laughs> je, tak to je prostě vážný a smějeme se. A toto má humor, to asi svatý duch nemůže být. Ale je to, palmy jsou biblické. A vítr je taky biblický. A je to reálné, že vítr vytrhne palmu, ne? Když je silný. <laughs> Já, haleluja. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět ze sebou a nepočítal lidem jejich přestoupení a uložil v nás to slovo smíření. Poslouchejte, já jsem přesvědčen, že to do mě uložil. Že byl v Kristu, a teď je Kristus ve mně. Čiže uh, viděli jste matriošku někdy, jo? Bůh v Kristu, Kristus ve mně. Kdo nebyl v zhromáždění, se bude bavit, jaké bylo kazání, jaké bylo kazání. A ty mu řekneš, velmi vizuální, velmi vizuální. Jak by se ti to ukázal, no. <laughs> <laughs> ne, tam mi to povedz, co bylo, ne, to ti musím ukázat, ale počkej. <laughs> Ty poslouchej, Matě, mluví, to bylo jako takový velkofilm, jo? Širokometrážný film to byl, jo? A ty mu řekneš, no dobře, ale mně to se zdá toto, že to je jako prostě nějaký zkrácený dokument, nebo <laughs> Černobyl ještě k tomu. <laughs> Bez zvuku. Uh, <laughs> uh, takže ne, ne, ne, ne, že u tebe z toho jde groteska, rozumíš? Jo? Ak máš velké srdce, tak prostě strašně barevný, digitálně upravený film v tvém srdci běží. Jo? Ak, si, ak máš srdce to maličké, jako štamperle, tak broží, běží groteska teď v tvém srdci. Němý černobílý film, <laughs> trapný, kdy prostě na někdo do zadku kope a ten se otáčí a kope ho zpátky. Potom přijde vrchol prostě scény, kdy veme dort a <laughs> Ale vidíte, že toto je jiné. Teda Bůh v Kristu a Kristus v nás a v nás je ta služba smíření. A když prostě jeden člověk, eh, chápete, eh, řekněte mi, kdo se vážně, seriózně kdy zasmál, když kazatel prostě e, kázal? V náboženství. No možná se duševně zasmál, ale kdo se zasmál tak, že prostě svatý duch si našel cestu do srdce a e, že co s ním dělá svatý duch? Dělá ho teď šťastným blahoslaveným ho dělá. Kup si další, další fixku, prostě zelenou, že radost. Uvidíš, kolik je, kolik je v Biblii. jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlnosti. Amen? A teď, eh, předtím je třetí kapitola, čtvrtá kapitola a eh, eh, naše služba je nazývána novým zákonem služba smíření. Amen? To je strašně důležité. Co to je za služba? Služba smíření. Služba smíření je krásné. Smíření je úžasné. Skutečné smíření ničí to, co se stalo, plus důsledky. Úplně prostě. Je to v moci těch, kteří jsou nesmíření. Ako náhle se smíří, tak to všechno pomíne. Haleluja. Těším se na setkání s pánem. Tam to jistě fungovat bude. <laughs> Tam to bude fungovat. Haleluja. Nevím, kolik nás tam bude, pán, já tam budeme. <laughs> tak vás poprosím, abyste mi nespůsobili takovou věc, že vás tam budu marně hledat. <laughs> Já tě poprosím, aby, aby, aby v nebi to už bylo nádherné, jo? Aby, aby, aby, aby, aby když, se, když se spamatuji prostě z toho šoku, že jsem tam, aby jsem nemusel tě prostě hledat a začít mít myšlenky, že kde jsi, ale já bych jsem chtěl takhle, že to jsem na tom náměstí ze Zlata, jo, teď se spamatuji a teď si na tebe vzpomenu, že, že, že, že kde jsi, že, že Davide, že kde jsi, jsi tady a teď prostě dříve, jak by se spustil nějaká obava, či je tady, tak David spal mu pod paží. ra, la, la, la, la, la. <laughs> Davide, co neseš? No do, do svého nového příbytku, toto je uh, e, jeriská palma, se, sadí mi před oknem. uh, <laughs> uh a, já, a děláme joky v nebi a já říkám Davidovi, Davide, ale pozor na vítr. A David, a David, jo, jo, a ty, Maťo, dej pozor na kameru. <laughs> ne, prostě úplně, úplná paráda prostě v nebi. Pán tě těší, zabává. Například, eh, kdo je hlavou ženy? Kdo je hlavou ženy? Muž. Ne had, muž. muž, amen? A muž má ženu těšit. A když je na obraz Krista, tak ji musí zabávat. Prostě, ak muž zabává ženu, za prvé, ak to on dokáže, za druhé, ak to ona dokáže, jo? Že, že, že, že ji zabává, že ji prostě normálně jsou doma a on na ní mluví a ona se takhle směje, ne jako společnosti, kde je na to prostě povolaný, ale muž vlastní doma jí mluví a ona od smíchu prostě nemůže stát na, na, e, e, e, na nohách, jo? <laughs> Ta, jo, takže u dřezu prostě se klátí, jo, nemůže, nemůže umývat a ona ní prostě takhle, takhle e, e, mluví a ona prostě se, to je, to je krásný, ne? Tak když je napísané, že potěšuj můj lid, rozumíš, když pán na tebe začne mluvit, potěšovat, tak lidé mají takovou představu, že pán přijde takový prostě empatický, jo. <laughs> A že se ti začne tak přimlovat jako prostě takovému, takovému eh, vyluxovanému papouchu, že? Nebo, <laughs> jo? A si představ jiný, že tě pán začne prostě, začne na tebe mluvit a začne tě rozesmívat, ale strašně silně, takže to nemůžeš vydržet a, pr- a přitom normálně eh, s tebou mluví, jo? Jo, že, že co ti je? <laughs> Se ti přimluví jako, jako manžel a jako Bůh, že co ti je, drahá? <laughs> Vidím, že se s tebou něco děje. <laughs> Nepotřebuješ pomoc. Jak, jak bych ti mohl pomoct? Všimla jsi si, vypadl ti kastrol z ruky. Dobře, že jsi intuitivně věděla si, že jdu na tebe mluvit, že mám radost tváři, tak je dobře, že jsi nevzala ten nerezový, ale ten smaltovaný. <laughs> Jaj, pasky, co chceš dělat, když budeš velký? Chci být tati jako ty. Jo, a co chceš dělat? Chci rozesměšňovat lidi. <laughs> A já si myslím, že prostě to pomazání na něm je. <laughs> Modlím se za něho, ať, ať prostě vždycky má tu prostě svoji citlivou duši, ať nikdo prostě ne, nezraňuje, ať ho nikdo prostě nebrutalizuje. Jedy? Nejbrutálnější jsou náboženský lidé. Prostě náboženský lidé. A kdy bude kázaný seriózní boží slovo? Kdy? Kdy? A moje to, a na co ti je? Co s ním budeš dělat? No, Bible je otevřená sem tam pročtu. Ne? Takže ta služba se jmenuje služba smíření. Poslouchejte, když, jed, když rozosmějete nějakého člověka, těžko se na vás bude hněvat. Nejúžasnější je, je rozesmát člověka, který se zlobí na vás. ze srdce tak, že se neví zdržet a musí to prostě ten odkaz se z jeho srdce protéct. To je úžasné, ne? To je služba smíření. To znamená, že služ, k službě smíření nemůžeš používat advokáty, ale prostě <laughs> je dobré používat ke službě smíření tak humor. Jo? Radost. Ne? Takovou laskavost takové, takové že například jdeš k někomu se smířit, jo, teď vidíš prostě ten výraz tváře a <laughs> s dortem jdeš, jo, jdeš se smířit, měsíc si bojoval, či ho koupíš, <laughs> nebo ne, pak si ho na splátky vzal, jo. <laughs> jdeš se smířit a už si blízko objektu smíření, zakopneš. Smetanová torta se ti vykydne z toho obalu a on stojí a na boty. a ty ležíš prostě v tý dor, tom dortu, ze spodu se na něho díváš a říká, přišel jsem se zmířit. <laughs> no, teda služba smíření. Víte, jak se nazývá apoštol Pavel v listě korinským tu službu starého zákona? Jak ji nazývá? Pritvrť. <laughs> Říká služba odsouzení. V listě korinským ji nazývá služba smrti.

že oč mi jde, rozumíš? Místo toho, aby do ní drgnul, že smrti, smrti, <laughs> tak se začne taky smát. <laughs> Ale není to úžasné, když se mluví, že starý zákon byla službou smrti. Však ak chceš prostě, eh, však do, do konce zhromaždění, eh, pardon, do konce večera dnešního můžeš tak seriózně přemýšlet, rozumíš? <laughs> můžeš nad službou smíření, nad službou smrti, můžeš e, přemýšlet nad scénářem toho velkofilmu od Jericha, prostě. <laughs> na, na, na služba smrti. A víte, co oni Pavel říká? Že byla strašně slavná. Ta služba smrti byla slavná. 3.7. Druhý korinský. Jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamene, stála udala v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Možíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela. Pak by nebyla mnohem slavnější služba ducha. Tak mi řekněte, když e, ta Mojžišova tvář zářila, od jakého Eh, vnitřního rozpoložení září eh, člověku tvář. Nepřemýšlej si na tom, že smích je projevem boží slávy, když se člověk prostě usmívá? Když je napsané Aronovské požehnání, ať se na tebou usmívá? Ať se směje na tebou? Uh, Uh, anebo jak si Mojžíše představil, no, to, to, to ne, to jako on se nesmál, on jemu zářila od boží slávy tvář, no, zářila, on jako takhle prostě přišel mezi, one, ne, <laughs> mezi, mezi Izraelce dole, že... A u toho mu za, uh, nějakým způsobem zařila tvář, anebo se usmíval. No, kým viděl, neviděl zlaté tele, jo? Prostě potom uh, přešel usměv, ale... <laughs> Eh, čiže byl normální prostě, jo? A aby, aby si nikdo nemyslel, že se furt směje, tak ještě chvála Bohu, že rozbil ty desky, že prostě když přišel konflikt, tak věděl, ne? Prostě vážně, aj vážně, jo? <laughs> Ale on se usmíval. A Bible říká, že ta služba smrti byla slávna o co více eh, služba ducha. Například, kdyby si se měl jeden týden na svůj život dívat jakože s nadhledem, že co to znamená s nadhledem, jako z řebříku nějakého, anebo uh, uh, uh, rozumíš, na, když se nesměš, nemůžeš mít nadhled. Jo? No tak seriózně mám nadhled. A když se na život díváš, například, když někdo, eh, eh, znáte to, když někdo nejde přestat a někdo, že ale vážně, eh, ale vážně. A teď je otázka, že či ten problém prostě do budoucna se má to vážností řešit, anebo prostě s, tý, s tím nadhledem, že? Lebo něk, některý lidé se, ne, že, se nemůžu smát, že proč? Kdyby jsem se smál, by jsem zjistil, že já vlastně problémy nemám. Že jediný problém jsem já. jste viděli tak, že prostě z místnosti vyšli smutní lidé, fasikle pod pažemi. Tak problém jsme vyřešili. <laughs> Neboť v skutku to, co v tomto případě mělo slávu, již nemá slávu vzhledem k této vše převyšující slávě. Neboť jestliže skrze slávu přišla, eh, přišlo už to, co pomíjí, oč silnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, počítáme si celá otevřeně. Eh, koho byste chtěli potkat? Někoho vážného, nahněvaného, zcela otevřeného, anebo někoho radostného, zcela otevřeného? <laughs> Když je někdo radostný, tak může být zcela otevřený. Když je někdo prostě eh, na, tak ať je raději zcela zavřený. <laughs> Ne? Ne, že někdo sedí úplně ticho, mám takovou vnitřní radost. A někdo nemá, je otevřený a prostě je plný, plný hněvu a, a zloby. To, <laughs> co zůstává, je o mnohem, mnohem slavnější. Amen? To zůstává. A teď. Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně. Ne jako Mojžíš, který si dával na tvár závoj, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy tentýž závoj, neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoliv se e, předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. E, kdykoliv se však člověk obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Ten pán je duch. Kdo, kde je duch pánův, tam je svoboda. To znamená, že bratři a sestry, Mojžíšovi zářila tvář, jim ne, a on s tím měl problém, že si to zastíral, aby to neviděli, protože to pomine. Bylo to slavné, ale pomine to. A e, ten, ten důvod byl jaký? Proč to dělal? No, protože se bál protože oni často, eh, mezi něma byli mnohí, který když byl v kondici, v slávě, ho chtěli ukamenovat. To je jedna věc. A druhá věc, že jich to strašně eh, provokovalo, že mu zářila tvář. A druhá věc je, že eh, jejich mysl otupila. To znamená, oni věděli, tušili, že pod závojem je něco slavného, něco od Boha, ale jejich mysl otupila. Čiže Moží si dával e, zástěru na tvář, Eh, vyprchávala ta sláva a oni otupěli, oni si na to zvykli. Ale to, aby jejich tvář zářila, aby tímto směrem šli, tím směrem nešli. Jenže Bible říká, že my, a za tím je, a my všichni teď, jo? Čiže ta, o to je slavnější služba ducha. A, my, a kde je duch pánův, tam je svoboda. Amen. Haleluja. Svobodně jsem byl ticho. Svobodně to se mnou ani nehnulo. Svobodně jsem se neprojevil vůbec. Tak jsem se rozhodl svobodě. A my všichni spatřující se s odkrytou tváří, spatřující pánovu slávu, jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jako od pánova ducha. Dodnes, a dlouho jsem si myslel, že od slávy v slávu je, že jakože od menší slávy k větší slávu. Ale teď si myslím a jiné, že od jeho slávy, lebo je to jako v zrcadle, od jeho slávy, od slávy k slávě, to znamená od Ježíšovi k slávě, k slávě na mojí tváři. Od slávě v jeho tváři k slávě na mojí tváři. Amen. Lebo s odkrytou tváří se zhlížíme. Kde? V pánově slávě, jako v zrcadle. To znamená, že pánova sláva je jako zrkadlo. Proč? Protože zrcadlo je zvláštní. To znamená, eh, že... Eh, eh, chápete to? Je to pánova tvář, pánova sláva. My máme před ním odkrytou tvář, čiže Bible nám ukazuje, že my jsme Bohu tváří v tvář. Teď ta pánová slavná tvář je jako zrcadlo a teď v tom zrcadle vidíme naši slávu, jak v tom zrcadle e, e, vypadáme. To znamená, když e, se odráží ten od, od, od toho zrcadla pánovi slávy náš obraz a my ho vidíme, tak to, co vidíme. A když nic nevidíš, tak buď se nedíváš do zrcadla, anebo a nebo máš závoj na tváři. To jsou dva důvody. Hm? Ale Bible říká o mně a o dalších nás, nevím, či jsi tam mezi nima, že my všichni s odkrytou tváří. Tak jsi s odkrytou tváří? To znamená, že, že, že nebojíš se, že vyprchá sláva, nebojíš se lidí smát se, mít, mít, mít, mít radost? co to, co to už je za, za šílenství někoho prostě napomínat, aby se nesmál. Aby prostě, ty, by buď, víš, ty si, ty si, ty buď méně radosti, tak, až taková radost v nebi není, méně buď radostný, nesměj se tolik, to, to, to je strašně moc, to, to, to je přehnaný, to je, to je přehnaný. To. Jo, že to přeháníš tohle. Vážně. Na Eh, eh, eh, na patologa, to jestli si ty vybral, to je tvoje věc, ale, ale na nás, rozumíš, ne na patologa, na kazatele, na náladu, na teplotu, <laughs> na poměry. S tvým platem bych se takhle nesmál. <laughs> Ale my se nesmějeme ani z platu, ani z podpory. <laughs> Lebo lidé se chtějí smát jakože z, z něčeho pomítelného a ještě více jako eh, Mojžíš, lebo on se sice z pomítelné slávy, a, e, e, protože byl služebníkem e, staré smlouvy a pro ty desky šel k Bohu, Otcovi, tam, kde nás dostal Ježíš. To znamená, když Bible říká my všichni, tak nás všechny novozákonné srovnává s Mojžíšem. Já, či mi promineš nebo ne, ptát se tě na to nebudu, já se s ním zrovnávám. Já a Mojžíš. No a už se nesměješ. <laughs> No, no, už toho takovou radost nemáš. <laughs> No a e, e, v plný důvěře to říkám, lebo mě osvítil pán. Nedávám si zástěru, že bratři a sestry, e, pokorně, vy se vám chtěl říct jménem lidé, všich, všichni, ano, všichni stejní. Ne, já a Mojžíš. <laughs> Eh, eh, ten, kterému se smějí oči. Chtěl by jsem, aby se mi prostě aj škráně smáli, <laughs> nos, aby se mi smál, uši, aby mi svítili. <laughs> Celá tvář, aby mi zářila. Vlastně bych chtěl celý zářit a taková síla, že by si mě potkal eh, v noci <laughs> by si mě potkal, padl by si k mým nohám, to, to by jsem vážně chtěl zažít. A, a, a kláněl by ses a já by jsem ti e, e, řekl, Mírka, postav se, to jsem já, Maťo. <laughs> to se mi teď stalo od slávy v slávu. Aleluja. A ty, a jde to na tebe, na tebe to taky. Teď <laughs> prochází. A Mirka říká, no přijdu domů, Pavel padne, Pavel padne. <laughs> A nebo si zastíráš tvář, ne, prostě ne, pánovi patří všechna sláva, na mě nic. <laughs> Ne, pánovi patří všechna sláva. <laughs> já jsem pokorný služebník. Mě si nevšímejte, však to je lehký. <laughs> však nevšímáme. Kde, kde jsou ty pánovi služebníci, kteří říkají, že mě si nevšímejte? <laughs> Nikdo si je nevšimnul. <laughs> Já jsem pokorný služebník, mě si nevšimněte. Amen. Vidíte ve mně pána. A ty kam jdeš? Jdu ho hledat. Ale my, keďže víme, že máme službu o mnoho slavnější, Aspoň já, jo, já nevím, jakou ty máš, ty máš možno méně slávnou službu, jo, možno, možno máš prostě takovou pochmurnější službu, jo. Jezdíš na autě, tam máš napsané, že, že Via Dolorosa. Ha <laughs> A když máš nejlepší, nejlepší chvíli v životě, tak jdeš a zpíváš, že pam, pam, ram, pam, jedu cestou utrpení, ram, pam, pam, pam, pam, ram, pam, pam. A potom děláš chaos, to někdo, někdo volá na asistenční službu. Zrazil jsem se s viadolorou. <laughs> jako by si chtěl, aby uh, uh, uh, tvoje, tvoje životní dráha měla název Via Dolorosa, <laughs> alebo Via Ultima. <laughs> A nebo, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Já bych jsem chtěl, aby můj život charakter, aby tam byly dvě takové stříbrné větvičky. Jedna tam, druhá tam. <laughs> a, a aby, aby, aby, aby ten můj životní příběh měl takový prostě takový, takový neurážející, nenápadný, takový decentní, takový, takový, že pěta. Ha ha ha. Nebo, ne, <laughs> no, jako to je mo, to, eh, jako na moje problémy a na můj životní styl, to je moc, to je moc, to je moc radosti. To moc, to je takové příkry. To je. Stra, strašně kalorický to je. Eh, eh, kdyby jsem se já takto v životě stal, strašně by jsem tloustnul. A říká, to by si, to by si, to by si netlousnul, to, to, to, to, když se nesměješ, to puchneš. <laughs> Protože smích je, je ve, ve, velmi protizánětový, jo? Na, na, smích je na zánět dobrý. Jo? Eh, velice dobře působí na zánět mozgových blán. <laughs> ak si překonal zánět mozgových blán, alebo ak si ho ještě nepřekonal. <laughs> tak smíchem se dá překonat. Na, no, na, no, na, no, to Jožo potvrdí, že když ti odpuchne mozek, to je velmi dobré. To to znamená, znamení, že se uzdravuješ, lebo když prostě ti pukne mozek a máš to tam narvaný, jo, tam máš takový disko, diskomfortní výraz tváře a není ti do smíchu, jo. Jsi chytrý prostě. Česi tomu říkají, že máš pod čepici. Není ti z toho do smíchu, je to vážná věc. <laughs> Ale Jože ti to může potvrdit, že v případě, že přijde tlak, tak ti to přes uši může trochu taková paštika. <laughs> Stále je to odkaz. Já jsem služebník páne. já myslím. Tak když jsi nevěděl, co je téma, tak téma je prostě proti řecké moudrosti. <laughs> proti závoju na tváři. <laughs> Eh, se bojíš, co? Že... Já se nemůžu tolik smát, mě řekli, že já vypadám blbě, když se směju, že blbější, jo. Že já vypadám, že mám menší kve, když se směju, jako když jsem vážný. No, mi řekli, že mám nosit prostě brýle s tenšími obručkami a nemám se smát je to úplně jiný obraz, jako když mám tlusté obroučky a směju se naplně. Ale je dobré například, když máš oči, jo, kterými vidíš a e, pán ti dá takové puklice před oči, takový velký, velký šklá Vypadáš prostě legračně, ale vidíš, chápeš? Čiže když se směješ, vypadáš legračně, ale vidíš. Když se nesměješ, vypadáš chytře, moudře, ale otázka je, co vidíš. Jsi chytrý, ale šmátráš. Jsi opatrný. <laughs> Vzdělaný. <laughs> ja. Takže služba, kterou my sloužíme lidem, je služba smíření. Amen. Jinak Boží království je spravedlnost a pokoj ve svatém duchu. Amen. <laughs> ne. Rádo jsem vynechal záměrně. Spravedlnost, pokoj a Radost. Bez radosti to není kompletný. Svatý duch. Jo? Spravedlnost za pokoj, radost to na třech nohách sedí. Rozumíš? Když jste jenom na spravodlivosti a na pokoji, jo? tak to jdeš, spravodli, spravedlivě pokojně a říkáš, nesměj se, nesměj se. Já, tak, si mám říct, že jsem spokojený oznamuji vám, vyčerpal jsem všechny dnešní podobenství. <laughs> Více už pro vás udělat nemůžu. Jo? Opona se zatahuje. <laughs>